Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 35 անգամ։ Ազգային ժողովի լիագումար նիստում կայացել է կառավարության հետ հարց ու պատասխանի հերթական ընթացակարգ։ Հանրապետությունում մեկնարկել է մոլախոտերի դեմ պայքարի ծրագիրը։ Բնակավայրերի սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքներ հադրութի շրջանում։ Պետությունը շարունակելու է գործնական քայլեր ձեռնարկել սպայական մասնագիտություն ընտրած իր քաղաքացիների նկատմամբ։ Դամասկոսում լույս է տեսել հուշերի ժողովածու հայոց ցեղասպանության մասին։ Ավարտվեցին ռուսական խոսքի օրերն Արցախում։ Լևոն Արոնյանը երրորդ անընդմեջ հաղթանակը տարավ Գերմանիայում շարունակվող մրցաշարում։ Այժմ այս եւ այլ նորությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 20-ին եւ լույս 21-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 35 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 400 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ԼՂ ազգային ժողովի падգամավորների ու կառավարության անդամների ուղեկցությամբ այսօր այցելել է ներքին ջարտարի թաղամաս։ Հանդիպում ունեցել ջարտարի համար 5 միջնակարգ դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի անդամների հետ։ Ուսուցիչների կողմից բարձրացված մի շարք հարցեր լուծում են ստացել տեղում։ Մանրամասները վաղվա մեր եթերաժամին։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Երեք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստում տեղի է ունեցել խորհրդարան կառավարություն հարց ու պատասխանի հերթական ընթացակարգը։ Իշարս падգամավորական այլ մտահոգությունների առանձնահատուկ շեշտադրմամբ է արծարծվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում Ռուսաստանում Ադրբեջանի ներկայիս դեսպանի նշանակման հավանականությունը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մարտի սկզբներին համացանցում հայտնվեցին ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության եւ մշակույթի հարցերով հատուկ գործակալության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան եւ երկիչ Փոլադ Բուլբուլօղլու նշանակության մասին լուրերը։ Բնականաբար, པարզ է արդեն թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատու պաշտոնում հայատյաց ադրբեջանցու նշանակումը ինչ վտանգներ է պարունակում հայկական մշակույթի պահպանման հարցում։ Ոստի եւ հակազդող քայլերի անհրաժեշտությունը հրամայական է։ Հենց այս հարցն էլ երեք հնչեց ազգային ժողովում դաշնակցության խմբակցության հանրապետության ղեկավար Արմեն Սարգսյանի կողմից։ Հարցին պատասխանել է արտաքին գործերի փոխնախարար Արմինե Ալեքսանյանը։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ոչ մի լծակ չունի ազդելու դրան, բայց պետք է նաև նշենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ինքը քանի որ մշակութային ավելի կազմակերպությունն է եւ այնտեղ ընդհանցակարգերը մի քիչ այլ են, քան մնացած տեղերում Հայաստանն էլ այդքան ներազդելու ուժ չունի։ Այնուհանդերձ երկու հայկական պետությունների արտաքին հարցերով գերատեսչությունների պատասխանատուները հասարակական հատվածի հետ որոշակի քայլեր ձեռնարկում են խոչընդոտելու ըստ ամենայնի նավթային դոլարներով ձեռք բերված այդ պաշտոնում ադրբեջանցի երկչի նշանակմանը հայլեր են ձեռնարկվում, դա նաև PR ոլորտում է Փոլադ Բուլբուլովի իսկական պատկերը նաև ՀԿ-ների կողմից որոշակի հանրագրեր են ներկայացվում այդ կազմակերպությանը, որ เป զի հնարավորինս կարողանանք չեզոքացնել նրա նշանակումը այդ կազմակերպությունում։ Նշենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ստեղծվել է 1945 թվականին, ստեղծվելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ստանձնել է խաղաղության պահպանման գլխավոր դերակատարությունը նպատակ ունենալով օժանդակել համաշխարհային անվտանգությանը, կրթության, գիտ գիտության եւ մշակույթի ոլորտներում միջազգային համագործակցության խրախուսման միջոցով։ Կազմակերպության գլխավոր վարչությունը գտնվում է Փարիզում։ Այն միավորում է ավելի քան 200 պետություն։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում առաջադրված տեխնացուների հարցը կքննարկվի խորհրդի նիստում այս տարվա աշնանը։ Նշենք, որ կազմակերպության տնօրենի ընտրությունը կայանում է գաղտնի քվեարկության միջոցով։ Բելալալայան այսօր Արցախի Պետական Համասարանում Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Մարդաբանության ինստիտուտի տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ հանդիպմանը բանախոսությունից հետո հնչել են հարցեր եւ պատասխաններ, որոնցից առավել ուշագրավները ներկայացնում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արցախի Մայրբուհի կենսաբանության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողի Արմինե Բաղդասարյանին հետաքրքրում էր թե որքանով է Մարթաբանը միջազգային հանրությանը իր ազեկում Արցախում իր կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքների մասին եւ ինչպես է այդ գործընթացն իրականացվում։ Պատասխանելով հարցին բանախոսը նշեց, որ անշուշտ իրենց գործունեության կարևոր առանցքներից մեկն էլ կատարված աշխատանքը միջազգային հանրությանը ներկայացնելն է, ինչն էլ արվում է տասնյակ հոդվածների բանախոսությունների տեսքով։ Հոդվածներ ունենք միջազգային ամսագրերում, հանդեսներում եւ բացի դրանից համարը ամեն տարի կամ տարին երկու անգամ մեր գործընկերները ես էլ երբ որ հաջողվում է մենք ելույթ ենք ունենում տարբեր միջազգային գիտաշխողովներում։ Այսինքն մենք տարածում ենք, դա մեր աշխատանքի հիմնական նպատակներից մեկն է, որպեսզի տարածենք Արցախի պետհամասարանի կեսաբանության ամբիոնի վարիչը պրոֆեսորին շնորհակալություն հայտնելով նման հետաքրքիր հանդիպման համար ցանկություն հայտնեց, որպեսզի Մայրբուհի ուսանողներին եւս ներգրավվեն այդ հետազոտական աշխատանքներում։ Նա միաժամանակ հետաքրքրվեց, թե արդյոք ԴՆԹ-ի ուսումնասիրություն Արցախի բնակիչների շրջանում կատարվում է։ Այսօրվա տեխնոլոգիաները այնքան արդեն զգայուն են դարձել, այնքան կատարելագործվել են, որ շատ հեշտ է ժամանակակից դնթեն հնագույն դնդենցից անջատել նույնիսկ այն պայմաններում, երբ որ արդեն նրանք ախտոտվել են։ Հանդիպման վերջում Լևոն Եպիսկոպոսյանը հույս հայտնեց, որ նման հանդիպումներ անհրաժեշտ է կազմակերպել հաճախակի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հանրապետությունում ողնարկել է մոլախոտերի դեմ պայքարի ծրագիրը, որի իրականացումը բխում է անվտանգության ապահովման եւ հակահրդեհային գոտու ստեղծման պահանջներից։ Անցյալ տարի ողնարկած քիմիական պայքարի ծրագիրը տվել է իր դրական արդյունքը։ Գրեթե չի եղել հրդեհավտանգ իրավիճակ, իսկ հողօգտագործողներն էլ անկորուստ բերքահավաք են կազմակերպել։ Առաջին փուլի համաձայն սրսկումն իրականացվում է ցանկատարածքներին հարակից հրդեհավտանգ տարածքներում եւ ցանկատարածքներ տանող ճանապարհների եզրերին, ինչպես նաեւ առաջնագծի երկայնքով։ Մոլախոտային բուսականության դեմ պայքարի կազմակերպման ծրագրի մեկնարկը տրվել է Ասկերանի շրջանում ըստ գյուղնախարարության աշխատակազմի Մուսաբուծության եւ Բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի, այն նախատեսվում է ավարտել 20 օրվա ընթացքում։ Մարտակերտի շրջանում պայքարը տարվելու է 330 հեկտարի վրա։ Օգտագործում ենք համատարած ոչնչացման հերբիցիդ, որի միջոցով բուսականությունը լրիվությամբ ոչնչանում է, ստեղծում են պաշտպանիչ գոտիներ, որը հետագայում հնարավորություն է տալիս հավանական հրդեհների ժամանակ քիչ ռեսուրսներով եւ ֆինանսական միջոցներով մարել առաջացած հրդեհը ունենք մշակված ծրագիր, համաձայն որի աշխատանքների ծավալը կկազմի շուրջ 1625 հեկտար, Հրդեհների բռնկման կանխմանը միտված հակահրդեհային միջոցառումներ նախկինում էլ կազմակերպվել են, բայց երկրորդ տարին է, որ մոլախոտերի դեմ պայքարը տարվում է քիմիական եղանակով եւ արդյունքն ակնհայտ է։ Գործի արդյունավետության հիմնական մասը բաժին է հասնում ժամանակակից տեխնիկային, ինչպես ասաց Մարտակերտի շրջանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Կարեն Հովանիսյանը, այն հնարավորություն է տալիս նվազագույն ֆինանսական միջոցներով ու մարդկային ռեսուրսներով հասնել առավելագույն արդյունքի։ Երկրորդ տարին է որ սրսկման աշխատանքներ են իրականացնում, դա ավելի օգտավետա միանգամից մոլախոտային ծածկույթը վերացնում է եւ լայն տարածությունաբացում հրդեհից պաշտպանելու համար։ Տարողությունը 2 տոննա 400 միանգամից վերցնում է տեխնիկան, իսկ 18 մետր լայնությամբ, այսինքն աչի եւ ձախ թևերը 9 մետրի վրա բացվում են, 8 հեկտարի չափով տարանջատում է սրսկման աշխատանքները իրականացնում։ Հավելենք, որ աշխատանքներն ընթանում են նախատեսված պլանի համաձայն լրիվ ծավալով, ինչի համար արկա են անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսները։ Հակահարդեհային միջոցառումների ծրագրի երկրորդ փուլը կսկսվի մայիսի կեսերից։ Դուկլաս Մակլուրեր Հադրութի շրջանում կազմակերպվել են բնակավայրերի սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքներ, որին մասնակցել են շրջկենտրոնի հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողներ, միջնակարգ եւ հիմնական դպրոցների մանկավարժական եւ աշակերտական կոլեկտիվներ, համայնքների բնակիչներ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Շենքերներում հիմնականում կատարվել են շենքերի տարածքների եւ փողոցների մայթերի մաքրման աշխատանքներ։ Շրջանի Տրախտիկ, Ազոխ, Ուխտաձոր, Մեծ Թաղեր եւ այլ համայնքներում սկսված են փողոցների սալահատակման աշխատանքներ։ Ինչպես տեղեկացրեց Տրախտիկի համայնքի ղեկավար Արամ Գասպարյանը, գյուղի փողոցներում կատարվել է շուրջ 1500 քառակուսի մետր սալահատակման աշխատանքներ։ Ընդ որում սալահատակման աշխատանքները այդ գյուղում եւս շարունակվում են։ Ըստ Ազոխի համայնքի ղեկավար Գևգի Համանեսյանի, գյուղում կատարվել է շուրջ 800 մետր սալահատակման աշխատանքներ։ Սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացվել շրջանի բոլոր համայնքներում գտնվող հոշարձաններում, համայնքների տարածքներում եւ փողոցներում։ Քաշաթաղի շրջանում արդեն 2 ամիս է ինչ ընթանում են Գառնանացանի աշխատանքները։ Ըստ շրջվարչակազմի գյուղվարչության տեղեկանքի ապրիլի 19-ի դրությամբ համայնքային եւ պետական պահուստային ֆոնդի հողատարածքներում Գառնան ընթացքում կատարվել է 2707 հեկտար հերք իրականացվել է հացահատիկի 2164.5 հեկտար ցանքս, որից 656 հեկտար հաճար, մնացածը գարի։ Բացի հացահատիկից շրջանում շարունակվում է եգիպտացորենի, հնդկացորենի, արևածաղկի, կարտոֆիլի, հատիկանդեղենի, բանջարաբոստանային եւ այլ մշակաբույսերի ցանքսը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Պետությունը շարունակելու է գործնական քայլեր ձեռնարկել սպայական մասնագիտություն ընտրած իր քաղաքացիների նկատմամբ։ Այս մասին երեք Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ազգ բանակ 2017 համաժողովում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով պետությունը շարունակելու է նաև հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհած կամ ծառայության արդյունքում հաշմանդամություն ստացած մերզին ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների հանդեպ հատուկ հոգատարություն ցուցաբերելու իր քաղաքականությունը։ Ես արդեն հանձնարարել եմ Պաշտպանության նախարարին, որպեսզի անհապաղ գործունք հայլեր ձեռնարկի զոհված եւ առաջին կարգի հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար։ Այս խնդիրը վերջնականապես պետք է լուծվի եւ այս խնդիրը վերջնականապես պետք է լուծվի ամենաուշը մինչեւ 2019 թվականի ավարտը։ Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցի կապակցությամբ Դամասկոսում լույս է տեսել արաբագետ պատմաբաններ, Սիրիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, պատմական գիտությունների դոկտոր Արշակ Փոլադյանի եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, պատմական գիտությունների դոկտոր Լևոն Սարգսյանի համահեղինակած Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայես Ալ-Հուսեյնի հուշերը ցեղասպանության մասին ժողովածում։ Այն Դամասկոսում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հայերենով հրատարակված առաջին գիրքն է։ Աշխատությունը յուրահատուկ է նրանով, որ առաջին անգամ ամբողջական կերպով ամփոփում է Սիրիացի փաստաբան, հասարակական քաղաքական գործիչ, արաբական հեղափոխության մասնակից Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի ամբողջական հուշերը հայոց ցեղասպանության մասին։ միջազգային լրահոսից։ Անհրաժեշտ է այնպիսի որոշում գտնել, որը հարգում է ինչպես պետության ամբողջականությունը, այնպես էլ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Ֆրանսիայում լույս տեսնող Նուվել Դաղմենի ամսագրի հետ հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է այդ երկրի նախագահի տեխնացու Էմանուել Մակրոնը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, աշխատում է գտնել միջազգային իրավունքին համապատասխանող որոշում։ Հատկապես այս ելքով կլինի Ղարաբաղի որոշումն ու ճանաչումը։ Մեր երկիրն այս գործընթացում պետք է կարևոր դեր խաղա։ Ես ցանկանում եմ այնպիսի լուծում գտնել, որը հարգում է պետության ամբողջականությունը եւ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ճանապարհը թեք է, բայց դրանով էլ է հնարավոր առաջ ընթանալ, հայտարարել է քաղաքական գործիչը։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայի պաշտոնական օրացույցի մեջ մտցնելուն, Մակրոնը նշել է, որ սա խորհրդանշական հզոր օր է։ Ես կշարունակեմ զոհերի հիշատակը հարգելու ավանդույթը։ Նաև հանդես եմ գալիս մեր օրացույցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն ամրագրելու օգտին, նշել է նա. Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում ահաբեկչության ենթադրյալ կազմակերպչի եղբայրը Ակրամ Ազիմովը, որին 3 կալանավորել են քննության միջնորդությամբ, մահապարտ Ակբար Ժոնջալիլովին է փոխանցել Թուրքիայում ահաբեկչական միջազգային խմբավորման անդամից ստացած գումարը։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին վկայակոչելով դատարանի նյութերը։ Քննությունը ներկայացրել է տվյալներ, որ Ազիմովը շփվել է Ջալիլովի հետ ու նրան գումար փոխանցել։ Տվյալ դրամական միջոցները ահաբեկչության պատրաստման համար էին։ Նա դրանք Թուրքիայում էր ստացել միջազգային ահաբեկչական կազմակերպության ակտիվ մասնակցից, ասվում է Ազիմովի կալանավորման մասին որոշման մեջ։ Մարդու իրավունքներով զբաղվող Եվրոպայի ամենահին կառույցներից մեկը, Եվրոպայի խորհուրդը, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում լայնամասշտաբ հետաքննություն կսկսի կապված քվեարկության արդյունքների կեղծման մեղադրանքների հետ, որը կառույցի հեղինակությունը դնում է կասկածի տակ։ Այս մասին գրում է բրիտանական The Guardian պարբերականը, ներկայացնելով նոր պնդումներ ադրբեջանական զեղծարարությունների վերաբերյալ։ Բրիտանական լրատվամիջոցը նշում է, որ Խավիարային դիվանագիտության մասին պնդումները տարիներով պատտվել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի շուրջ, որտեղ Ադրբեջանը մեղադրվում էր ցանկալի քվենների դիմաց գումարի եւ թանկարժեք նվերների փոխանակման մեջ։ Մշակութային կյանք Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանում 3 տեղի ունեցած միջոցառմամբ ավարտվեց ռուսական խոսքի օրերն Արցախում միջոցառումների շարքը։ Միջոցառման ուսումնարանի սաների վելանս երաժշտական համույթի կատարմամբ հնչել են հայերեն եւ ռուսերեն ստեղծագործություններ։ Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանի խոսքով միջոցառումը նպատակ ունի մեկ անգամ եւս ընդգծել հայ եւ ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը։ Միջոցառմանը ներկա էին ազգային ժողովի պատգամավորներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, հյուրեր եւ այլք։ Նշենք, որ ռուսական խոսքի օրերն Արցախում միջոցառումների մեկնարկը տրվել է ապրիլի 18-ին։ Ստեփանակերտի Գրիբոյեդովի անվան համար 3 հիմնական դպրոցում, որը մեծ ավանդ ունի ռուսաց լեզվի տարածման ու զարգացման գործում։ Մարզասերների համար ապրիլի 19-ից 21-ը Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայի Սպորտով Նիհալա Կրալովկա մարզապալատում անցկացվում է աղջիկների, պատանիների եւ երիտասարդների սամբոյի Եվրոպայի առաջնություն, որին Արցախից մասնակցում է 3 մարզիկ։ Արցախի եւ Հայաստանի հավաքական թիմերի մարզիչ Էրնեստ Միրզոյանի հաղորդմամբ առաջնությանը մասնակցում է 25 պետությունից շուրջ 200 մարզիկ։ Մրցումների առաջին օրն Արցախցի մարզիկ Վահագն Չալյանն առանցել է բրոնզե մեդալի, ասել է Էրնեստ Միրզոյանը։ Լևոն Արոնյանը երրորդ անընդ մեջ հաղթանակը տարավ Գերմանիայում շարունակվող շախմատային մրցաշարում։ 5-րդ տուրում հայկական շախմատի առաջատարի մրցակիցն էր Ադրբեջանը ներկայացնող Արկադի Նայդիչը, որը խաղում էր Սևերով եւ իր պարտությունն ընդունեց 58-րդ քայլին։ Աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարսենը Սևերով հաղթեց Գերմանացի Գեորգ Մայերին եւ 3 միավորով Ֆաբիանո Կարուանայի հետ բաժանում է երկրորդից երրորդ տեղերը։ երորդ Լևոն Արոնյանը 4 միավորով միանձնյա առաջատարն է, իսկ հաջորդ տուրում սպիտակներով կմրցի Չինուհի Հու Իֆանի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 9 ցելսիուսը 23-ից 28 աստիճան։ Տակություն։